Kapital Brawlstar, Brasilien mit Putin Meine Jungs sind stabil wie Juventus Turin Ich hab will verdienen, der Richter kann mein Arsch lecken Kein Plot auf Klo, kein Problem, ich bin ein Waschbecken Auf einmal wollen sie alle hart rappen aus, so wie Kassetten Kommst du mich anketten, rede nicht so viel Keiner kann deinen Arsch retten Sie kommen aufs Dorf, aber machen einen auf Manhattan Brrr. Kunstverbund Kripo untersucht die im Untergrund Garbi, Kopf kaputt, Brattern, was ist los? Bring die guten Kurs, bring, bring das Bett unter uns Wer sie das macht, der Brattern ist krank Verlier den Verstand, renn mit Axt in die Bank Brrra, brrra Hörst du die Hutze, ich verkaufe ein paar Kilos von reiche Yahudis Ja, mit wem willst du Krieg? Meine Jungs sind ready Jungs sind ready, Jungs sind ready in der Stellung von Balutelli, Balutelli, Balutelli. Marker Papex unterm Gucci Cappy. Gucci Cappy. Will ein besser AMG, aber halt ein Caddy. Bra, bra, hörst du sie brattern? Bra, bra, die Kalas vom Nachbarn. Bra, stopp ich rein im Bunker und schläg zu dem Kripo, ich fick deine Mutter. Ja, bra, bra, hörst du sie brattern? Bra, bra, die Kalas vom Nachbarn. Bra, stopp ich rein im Bunker und schläg zu dem Kripo, ich fick deine Mutter. Der Kapital Bra, baller Rapper mies. Makarov, ich hab zwischen Wasser und den Jeans lila Scheine in der Jacke von Paris ja. Und du machst nicht auf Mann, mach dein Maul auf und du schießt Bra, du willst Zeit holen, alles klar, hm, klar Was du Schutz bezahlen, Schüsse fallen, hm, bra Kapital trägt die Feinde in die Enge Und fahr nur Automatik, weil ich hab dich so mit Gänge Ja, mit wem willst du Krieg, meine Jungs sind ready Jungs sind ready, In der Stellung von Balutelli Balutelli, Balutelli Bunker, Papex und am Gucci Cappy Gucci Cappy Will ein Benz AMG, aber halt ein Caddy. Bra, bra, hörst du sie, Brattern? Bra, bra, die Colors vom Nachbarn. Bra, stopp ich ein im Bunker und schreit zu dem Playboy, schlägt deine Mutter, ja. Bra, bra, hörst du sie, Brattern? Bra, bra, die Colors vom Nachbarn. Bra, stopp ich ein im Bunker und schreit zu dem Playboy, schlägt deine Mutter.